Ось він який, мій учень. Наївно, правда? Мабуть, шукаєте власної вини? А що ж ти думаєш? Проте не знаю. Я справді нічого не знаю. Я тільки хочу. Я покликав тебе, щоб ще раз запитати про Ірину. Ірша поморщився. Я ж вам усе розказав. Мені зараз важко оцінити свої почуття до Ірини Павлівни. Мені тоді з нею було дуже гарно. Він почервонів і зблиснув очима. В тому розумінні, що все вдавалося. Я таки кохав її. Ну, може, як тепер кажуть, вона мені подобалася таки кохав, стріпнув чубом, і чуб розтікся двома хвилями, як Ірину, як дружину свого начальника, жінку в дорогих черевиках, дорогій сукні, дорогій нічній сорочці. Ірша почервонів знову. Я ж був пролетарій, а ви, ви багатії дотепну блискучу дружину головного інженера. Я тоді в цьому собі не зізнавався, але воно було теж. А думку, що це корисно по роботі, не знаю. Він схилив і знову підвів голову. Проганяла вона, вона була і не було її в якійсь в другій моїй половині, ну, наче не в моїй половині. Бачите, заплутався, бо хочу щиро. Ти певний цього? запитав Тищенко. Чого? Яка справжня твоя половина? Бачите, як ви, образився Ірша. Я ж щиро. А Бог з тобою кволо махнув рукою Василь Васильович. Я не про те хотів тебе розпитати. Ірина вийшла заміж, де вона зараз живе? Живе там, де й колись. А заміж він поморщив чоло, не знаю. Два роки тому, ага, так, два роки тому була незаміжньою. Може, і вийшла. Ви знаєте, як у мене склалося далі? Не знаю. І не хочу знати, сухо сказав Василь Васильович. То вже залиш для самосповіді. Не хочете бути суддею? скривився Ірша. Не хочу. Кожен сам собі суддя. Пробач, я хочу вийти на вулицю. Ірша подивився на годинник уже перша. Ну, то й що ж? А сам подумав, все одно я сьогодні вже не засну. Ірша підвівся. Його обличчя було бліде, очі втомлені. Наостанок хочу сказати, що я фактично не жив. Яким би там я не був, я все пам'ятав, я увесь час страждав. Так тобі здається зараз. А страждання це і є життя, буркнув Василь Васильович, одягаючи піджак. Ви так думаєте? Страждання воно теж не однакове. І нащо страждати і робити підлоту? Добрі б ми були люди, якби наші лихі діяння ще й приносили нам насолоду. Їй такі, ті випадають з людського роду. У тебе ще є час. Спробуй подумати на тверезу голову. Хоч сказати правду, я не вірю. Що запитав Ірша, Що ти це зможеш? Що ти знову не почнеш обдурювати самого себе і інших. Ірша сидів, низько схиливши голову. Він уже і справді не знав зможе прожити інакше чи ні. Втратилися критерії.